Langileen parte euh, batek ezin badu lan egin txertatua ez bada, galdera da nola ibiliko diren zerbitzuak. Ideilaren amabostetik goiti ukango dugun euh, kezka nagusia izango da. Ez dut ikusten bate nola egiten euh, alko dugun, eun edo berreun eskaz badira adibidez. Beraz, gehiago baldin badira ezinezkoa izango da. Zuzendaritzak errandigunaz, asia da pentsatzen zerbitzu edota oe batzuen estea beharrezkoenak atxikitzeko. Garder euh, en fait euh, que ce qui est essentiel pour, pour, pour fonctionner.